Al-Quran dan memang tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah atau Hadis, karena keduanya adalah wahyu Allah Taala wa Taala. dan keduanya terjaga dan terpelihara sepanjang zaman Al-Hadis kedudukannya sangat besar dan sangat tinggi di dalam Islam. Karena seluruh ajaran Islam disyarahkan, dijelaskan, diperinci di dalam hadis. Di dalam hadis terdapat segala sesuatu sebagaimana akan saya jelaskan nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan dia yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya menaikkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahawa segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan beliau dan segala yang disandarkan kepada beliau yang kita kenal dengan nama hadis atau sunnah adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala kalau dia merupakan wahyu maka dia adalah kebenaran mutlak karena kebenaran datang dari Allah tabaraka wa taala al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin yang hak datang dari Rabbmu maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud inni utitul kitab wa mithlahu ma'hu sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab Sesungguhnya telah diberikan Alkitab Yaitu Al-Quran kepadaku Dan yang seperti Al-Quran Yang turunnya bersama Al-Quran Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah As-Sunnah Dan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan lain-lain di sanad yang sahih dari jalan Abdullah bin Amr bin As beliau bersabda di akhir hadis ma kharaja minni illa haq tidak keluar dariku sambil beliau mengisyaratkan jarinya ke tangannya ke mulutnya sambil beliau berisyarat dengan jarinya ke mulutnya tidak keluar dariku illa melainkan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga yang memelihara Al-Quran ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran